Oca i Sina i Svetoga Duha. Kad kažemo slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, braćo i sestre, mi iako nesvjesni, ali ipak blizu veličine i tajne naše vjere izgovaramo veliku istinu. Veliku i slavnu istinu, veliku i besmrtnu istinu, veliku i svetu istinu, veliku i krepku istinu, veliku i besmrtnu istinu, veliku i strašnu i neizmenljivu istinu. Samo u tom slavoslovlju, kad kažemo slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, mi smo ispovjedili svoju vjeru. Možemo da ispratimo riječi i znakom sastavljena tri prsta i ova dva savijena unutar naše šake. Naučili smo, gledali to od džedova, poneko, od baba rijetko, a od očeva, nažalost, malo ko. Naši očevi ovako se nisu krstili. Danas na fizikalnim terapijama naše pravoslavne crkve razvijaju tetive, pa od nekih tamo tri razbijena do tamo neka dva besmislena do nekih pet ili sastavljenih svih pet i tako ulijevo i tako uprazno, polako i postepeno, ali uvijek u blizini ovih hramova i ovih praznika, učimo se, braćo i sese, da rastežemo tetive iz globove, da mogu da ispruže tri prsta i da ih sastave, a ova dva da budu savijeni unutar šake. I kad kažemo slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, kad se prekrstimo časnim znamenjem, silnim znamenjem krsta, mi smo svoju vjeru, braće i sestre, ispovijedili. Ust nama i rukom. Međutim, ako ono što ruka simbolizuje i što jezik i vilica i glas izgovaraju, ne dolazi iz uma, jer za razliku od majmuna mi um imamo. Za razliku od majmuna mi smo slovesna bića. Za razliku od majmuna, a tu razliku je, braćo i sestre, gospod napravio, a čovjek je pokušao da je izbriše, da ju ukloni, poželjevši više da bude stvorenje po obrazu majmunskom, nego po obrazu Božijem. To je fenomen jednog vremena, čujemo danas, iskreni da budemo, mi smo u školu prošli prespavajući, slava Bogu, na tom snu, ali čujemo da i dan danas u školama opet to uče da je čovek po obrazu majmuna, a onda je i tata majmun, onda je i majka majmun, onda je i taj isti profesor koji govori majmun, onda su svi oko nas majmuni. I onda možemo da radimo šta hoćemo, bez odgovornosti, bez svijesti, bez savjesti, u vrlo konfornim kavezima. Neko će da se vere na devet spratova, a neko će da ima mali, skromni kavez, iznajmljen ili otplaćiva na kredit. Ali, braćo i sestre, ako nema vjere, Božije vjere, ako mi nismo svjesni da smo stvoreni po obrazu i podobiju Božijem, ako nismo svjesni, ako ne vjerujemo, da smo privedeni iz nebića, Ajde probaj neko od vas da se vrati da vidi gdje je počeo. Od kad je počeo? Nema, braćo i sestre, ne može naša svijest da dopre. Gdje smo startovali? Ne može naša svijest da se vrati tamo gdje je došlo do začeća u utrobi naše majke. Ne možemo tamo da se vratimo. Gdje naše pamćenje dopire? Neko maglovito djetinstvo ali ne dalje. I čovjek bez takvoga temelja, praktično bez svijesti, kuda će, braćo i sestre? Kome će? I na koji način? Koje će mape da koristi? I još nešto, kud smo mi krenuli, ako ne znamo otkuda smo krenuli? Ovo što često izigravamo kao da znamo i otkuda smo i dok većemo, To nije istina, braćo i sestre. To niko od nas ne zna. Samo se pravimo da znamo, da smo pametni. I onda se zatvaramo u neke mikroprostore, mikrotradicije, mikroobičaje. Mi to radimo ovako, a vi ste radili ovako. Stari ovako, mladi onako. Međutim, ako ne znamo, braćo i sestre, naše suštinsko porijeklo, otkuda mi ovdje? Otkuda mi ljudi? I kućemo dalje sa svim ovim strašnim silama, a duša je strašna sila. Onda bolje da nismo živi, ili kako kaže životodavac, bolje da se nismo ni rađali. Jedan od svetitelja, koji može da nam da odgovor na ta pitanja suštinska, ontološka, jeste sveti otac Spiridon. Ali pod uslovom da ga pitamo, neće sveti da se nameće. Mnogo zna, braćo i sestre, mnogo zna, mnogo može, mnogo toga i hoće bogat prebogat, jedan od najbogatijih ljudi svih vremena. A zar nije bogat, braćo i sestre, čovjek, koji, iako skroman, najizgoj ciromašan, može zmiju da pretvori u zlato? Ne drži zlato u trezorima, pušta ga da gmiže. Zlato mu se kreće po ovim planinama. Sve zmije ove planine, braćo i sestre, su spiridonovo zlato. Svaki kamen ove naše crne gore je spiridonovo zlato. Svaka travčica, pazite, bukvalno svaka travčica je zlato naše crkve. Apostol Jovan Bogoslov, kad je zatrebalo jednom ugroženom bratu pretvorio je slamu u zlato. Uvatio sijeno, malo, pretvorio ga u zlato bez ikakvih alhemičarskih metoda, vjerom, vlašću koja mu je od Boga bila dana, da daje narodu nebesko blago, to jest istinu, pravu vjeru, to je pravo blago, a ovo drugo, braćo i sestre, sijeno, zmije, kamen, to se lako pretvara u zlato. Sveti Spiridon, vi to znate, većina vas se ovdje okuplja svake godine na današnji dan, je zmiju pretvorio u zlato. Ne jednu, jednu je pretvorio, a svaku može. I danas, braćo i sestre, ako bi nam zaista zatrebalo, ako bi nam od tog zlata zavisilo spasenje, a onom bratu je tada zavisio, jer da nije toga zlata bilo, ode da se ubije. Ode da se objesi kao što danas mnogi vise, mnogi lete sa svojih vila, mnogi se dave, mnogi pucaju iz svojega naoružanja sebi u glavu. A da smo došli i svecu pomoć zatražili, Dao bi svetitelj, braćo i sestre, kao što je dao u ono vrijeme, kao što može i danas da da, ako budemo tražili. Međutim, postoji jedan uslov, da bi sveti Spiridon projavio svoju silu. Vidite i sami, mi se okupljamo oko njega, ali nam je mnogo toga još uvijek nejasno. Mnogo toga mi još uvijek ne znamo, a vezano je za njegovu ličnost. Možemo da se ispenjemo gore našim automobilima. To je dobro, to je blagosloveno. Možemo da pogodimo vrata ove crkve, jer smo ih dugo godina promašivali, za razliku od beslovesnih, koje su znale da uđu u crkvu, na našu bruku i sramotu. Jer dugo vremena u našim hramovima su životinje, braćo i sestre, boravile Evo, slava Bogu, uspjeli smo da priđemo hramu. Uspjeli smo i da dođemo na svetu liturgiju. Sve bolje od boljega. Međutim, nije dovoljno. Još uvijek se osjeća vakum. Distanca između crkve, između svetoga Spiridona, između svete trojice, dakle, oca, sina i svetoga duha i nas. Sveti Spiridon, jedan od otaca prvog vaseljenskog sabora, braćo i sestre, po tome je prepoznatljiv. Jedan od otaca prvog Nikejskog sabora zajedno sa svetim Nikolom je učestvovao, sa svetim Atanasijem Velikim. Veliki otac crkve branio je suštinu naše vjere. Branio je, braćo i sestre, ne za sebe, nego za nas. Branio je, braćo i sestre, kao što se zenica oka brani. Branio je kao što se život brani, jer je znao da narod bez čiste vjere nema što da živi. Besmisleno je življenje bez čiste vjere i bez pravog ispovjedanja, tačnog ispovjedanja pravoslavne vjere. Danas je to ispovjedanje, braćo i sestre, posebno ugroženo. Nećemo ovdje da pravimo poređenje sa nekoliko decenija unazad. To, braćo i sestre, to nije ispovjedanje vjera. To je katastrofa. To je nacionalna katastrofa. Danas se vraćamo, ali naše ispovjedanje, nažalost, mnogih, iako dobra namjera i volja postoje, nije u skladu sa ispovjedanjem svetih otaca. Nije u skladu sa ispovjedanjem svetoga Spiridona. A pazite, ako ne ispovjedimo vjeru, kao oni, mi nemamo zajednicu sa njim. Arije je jeretik tog vremena, dakle ubica, trovač. On je odstupao od simbola vjere za milimetar. Pazite, nećete me pogrešno shvatiti, neuporedivo manje od nas. Ispovjedanje Arija bilo je, braći i sestre, neuporedivo bolje od ispovjedanja mnogih od nas. Vjerujem, kaže, da ima nešto. Ne vjeruješ ti ni u što. Vjerujem da ima Boga ne vjeruješ ti ni u sebe, ni u Boga, ni u što ti ne vjeruješ. Vjerujem u Isusa, a bolje onaj Jehovin svjedok vjeruje. Bolje oni sektaši vjeruju kad tako vjeruješ, jer on i ne može više, a ti u crkvi možeš sve. Tebi džedovi sve znaju, ti si naslednik svetotačkog predanja i to je čas za tebe i za tvoju porodicu, ali i strašna obaveza. Smo, braćo i sestre, naslednici svetoga Save, mi smo naslednici svetoga Petra Cetinskoga. Pazite, naslednici, sem, ako nećemo da se odreknemo, Imamo i tu mogućnost. Nećemo više tako, mi smo odlučili drugačije i doviđenje. Ta mogućnost postoji. Da skinemo krstove i da ih ostavimo ovdje. I da tetoviramo druge simbole. I dižemo druge barjake. Ali, ako hoćemo da budemo iskreni prema našim tradicijama, mi smo u suštini i prije svega, iznad svega, ne ovo što se dijelimo Paštrovići, Majini, Crnogorci i ovi oni. Braćo i sestre, te podjele dopustimo i da postoje, ali su one blagosloveno na različitost blagoslovena. Ali ono što je zajedničko za sve nas jeste da smo kao pravoslavni narod naslednici svetih otaca, svetih apostola, da smo naslednici Božiji, Jer kao pravoslavni narod, braćo i sestre, nosimo i prenosimo s generacije na generaciju najveću vrijednost u svima svjetovima, a to je istina. A u istini je sila, u istini je ljubav. Zato kao naslednici svetih otaca i Petra Cetinskog i Vasilija Ostroškog, kao naslednici svetih kosovskih junaka, pazite, kao naslednici pećkih arhijereja, koje ne bismo sad ovdje mogli da nabrojimo, jer bismo jedva mogli da sklepamo nekoliko imena, a o žitima, o trudu, o žrtvi njihovoj, za nas, mi ništa ne bismo znali da kažemo. A pazite, rođenih nemamo, bližih po duhu nemamo. I pazite, mi smo njihovi naslednici i po prizvanju čuvari tih predanja, a u zenici, u jezgru tih predanja jeste ispovjedanje Boga kao Otca, ispovjedanje Sina kao Boga, ispovjedanje Duha Sveto kao Boga. Jednosušna, životvorna, nerazdjeljiva trojica, Otac, Sin i Sveti Duh. Pritom, Kad kažemo slava Otcu, mi kažemo slava i Sinu. Kad kažemo slava Otcu i Sinu, mi dodajemo i Svetome Duhu. Nema nikakve razlike između očeve slave i slave Sina i slave Svetoga Duha. A danas mnogi ne znaju za Svetoga Duha, braćo i sest. Ali aj sad, da ne odemo preširoko. Ali, obavezno da odemo, možda ne danas da se ne pre, preopteretimo, To je naše glavno zanimanje, braćo i sest. Mi smo čuvari, ne ovih brda i ne ovih granica. Ne čuvamo mi vrijeme i prostor, braćo i sese. Mi imamo vječnost. Mi smo vječnost dobili u nasleđe, a nasleđujemo je vjerom, nasleđujemo je crkvom. Nas odavde, braćo i sest, mogu da presele u Australiju, u Kanadu, u Aziju ili mogu Azijati da dođu kao što su dolazili, pa ovdje 500 godina da budu. Sve jedno je, ali kad imamo crkvu, kad imamo svetu trojicu, znate, mi imamo nebo, mi nebom dišemo, kad imamo crkvu, kad imamo sveštenike, kad imamo episkope, kad imamo putire, hleb i vino, mi nebesa imamo, braći i sest, i sve svete i sve angele sa nama. Kad imamo znamenje časnog krsta, znate, pa mi spajamo nebo i zemlju. Jer ovaj koji je raspred, braći i sest, znate, to je Bog i čovek. U njemu su vječnost i vrijeme spojeni. Bog i čovek, božanska i čovečanska priroda sjedinjene i mi kroz njega nad krstom nosimo, vrijeme nosimo vjekove. I slava Bogu, evo do dana današnjeg, a daj Bože i do kraja svijeta i vijeka, da se držimo ovog kormila i ovog kormilara, ispovjedajući ga, to je sad mnogo važno, molim vas obratite pažnju, ispovjedajući ga, kad govorimo o Sinu Božijem, kao Sina Božijeg, kao jedinorodnog, jer Otac, za razliku od nekih od vas koji imate dva, tri sina, Otac nema do jednog. Pazite, Otac nebeski nema do jednoga sina. Zato u simbolu vjere kažemo jedinorodnog. Pazite jedinac, kakav je to odnos. A vidite gdje mu je sin. Znate, braću i sest, ovo je očev sin jedinorodni. Zamislite svoje dijete na krstu. Pritom, ono iako je vaš ipak je čovjek. Stvoreno je, a možda i grešno. A ovo je sin jedinorodni. Bog od Boga, svjetlost od svjetlosti, istina od istine, bez grijeha. Pritom, nije samo čovjek, braćo i sestre, čovjek je tek kasnije postao radi nas, nego je od vječnosti Bog. I pogledajte gdje je. Imate svi to na vratu, svi nosite krst. Ali da li ga tumačimo, da li smo dešifrovali poruku krsta, smisao krsta? A zašto on na krstu, braću i se, bez grijeha? I pazite, očev sin. Zašto na krstu? Zbog čega? Ajmo def, definiciju svetoga Spiridona. Radi nas ljudi i radi našega spasenja, braćo i sestre. Tako da mi u crkvi, cijelivajući krst, braću, mi celivamo žrtvenu ljubav, znate. mi celivamo spasenje, mi celivamo rešenje, mi celivamo izraz, izlaz, izraz ljubavi. Mi celivamo carsku trpezu, carsku ljubav i silu. I sa krsta, braćo i sestre, krv cijedi se u naše putire. Nemojte da se zbunjujete kad vidite da putir držim ja ili neko od naših otaca. Od mene ako biste tražili bubreg da vam dam, najvjerovatnije ne bih dao nikome, našavši neko opravdanje. Ako bismo tražili da nam neko da 2-3 litra krvi, pitanje je, braćo i sestre, da li bi se našao neko. A isputira svi volimo da naginjemo. Pa imamo sad neko voli češće da se pričašćuje, Neko ređe, a neko se nikad ne pričašćuje. A neko se pričašćuje, braćo i sestre, bez pokajanja, bez ispovijesti, griješeći, smrtno griješeći. To je strašno. U putilu, brat, braćo i sestre, mi nosimo i imamo krv koja je sa krsta ocijeđena iz tijela Sina Božijeg istekla. Krvi voda voda krštenja i krv pričašće. I danas na ovoj svetoj planini, braćo i sest, koju ne činimo svetom mi, nego On i vjera svetoga Spiridona i svih ovih svetitelja kojima su ovi hramovi posvećeni. Danas na svetoj liturgiji mi smo bili sa njim i On sa nama. Kako? Svojom krvlju i svojim tijelom. Ne pitajmo kako, braći i sestri. To se ne može umom pojmiti. U to se može vjerovati i vjerom prići. Vjerujem, gospode, ispovijedam da si ti va istinu Hristos, sin Boga živoga, koji si došao u svijet, došao na ovu Paštovsku goru, da bi spasio grešnike, sve nas ovdje sabrane grešnike, od kojih sam prvi ja, a on kaže nisam nego ja, a Davor kaže nisam nego ja, nikova se grabi za poziciju, pa svi skačemo ja, ja, ja, prvi od grešnika. Zašto? Zato što vidimo da dolazi zbog nas, zbog grešnika. Pa gledamo ko će prvi da mu stigne. Još vjerujem, kaže na molitva pred svetom pričaš, da je ovo prečisto tijelo tvoje a držimo puti i ovo sama prečasna krv tvoja. Pazite, braći i sestri, mi vjerujemo, a kako je do toga došlo, ne znamo, niti se to traži od nas da znamo. I mi svešnici kad služimo liturgiju, znate za kako, se, za kako se to desi? Učini ovaj hleb časnim tijelom Hrista Tvoga, amin. A to što je u čaši ovoj, časnom krvlju Hrista Tvoga, amin, Otcu govorim pretvorivši ih duhom tvojim svetim. I kažemo tri puta, amin, amin, amin. Dok narod pjeva, i molim te se, Bože naš. Narod, treba da znate, braći i sest, da, da se tada narod moli, znate. Ne moli se uprazno, ne pogađa melodiju u glasu, ne ponavlja stihove koji, koje je čuo bezbroj puta, pa onako mehanički nego moli se jer je tada strašan trenutak. Otac duhom svetim čini sina prisutnim i trpezu postavljenom. I onda izlazi puti i po pravilu, braćo i sestre, i po pravoslavnoj vjeri svi bismo trebali da priđemo sem oni koji su zaista neozbiljni. Blago rečeno, neozbiljni, lakomisleni ili bolesni. U ranoj crkvi ne prići putiru na svetoj liturgiji značilo je da je čovjek ispao iz igre. Episkopi su pitali, a što ti ne priđe danas? A ti, što se nisi pričestila danas? Pazite, na svakoj liturgiji, danas imamo pojavu da se narod okuplja, pa dolazi, dolazi, dolazi, nikako da se pričešćuje. Ili se pričesti jednom godišnje, Braći i sest, to je uvreda. Znam da to mnogi rade iz neznanja, ali evo i ovim, ovo što govorimo nije da demonstriramo svoje znanje, nego da istisnemo neznanje narodno. Jer sveštenici su odgovorni za narodno i znanje i neznanje. Treba da mijenjamo to. Tu je taj kabal, moj i tvoj. Ako se promini naš odnos prema liturgiji, ako se promijeni naš odnos prema Svetoj Trojici, i što je važno, a Sveti Spiridon to insistira na tome, ako se promijeni naš odnos prema Sinu, koga ćemo ispovijedati kao Boga, jer nije lako, braćo i sestre, imati čoveka ispred sebe, a vjerovati u njega kao u Boga. To nije lako, braćo i sestre. Mnogi su se sablažnjavali dok je Gospod hodio zemljom ko je ovaj? On zapovijedi moru. Učuti, kaže talasima. Vjetru kaže, stani. I nastade tišina velika. Oni ga gledaju, kažu, ko je ovaj? Te ga i vjetrovi i more slušaju. Pitaju apostoli, ribari. Ko je ovaj? Te ga i demoni slušaju. Ko je ovaj? Te i bolesti bježe od njega. Ko je ovaj? Te i mrtve vaskrsava koji je, koji je, koji je, koji je, počeo je da šumi kroz narod. A gospod pita svoje učenike, pita i nas, pita i nas sveštenike, braću i sestre, svakog dana, šta govori narod, ko sam ja? Bolje da ti ne govorimo, gospode. Onda su govorili, neki govore da si prorok Ilija, Neki kažu da si Jeremija, a neki kažu da si neki od proroka. A danas, šta govori narod? Ako nije teniser, ako nema reket u ruci, ne treba nam. Ako dobro ne igra futbal, što će nam? Ako se ne bavi politikom i ako nema svoju stranku, što će mi? Ako nema novac da uloži, što će mi? A on pita sveštenik i pita i nas, a vi šta kažete? Ko sam ja? Pazite, kao čovjek, braći, sve kao čovjek, isti kao mi. Ovdje među nama stoji pita nas, a vi šta govorite? Ko sam ja? A Petar, apostol, imate tu i njegov hram, Našli smo ga nedavno, tako brate Ratko? Našli smo i to je dobar znak, znači bit će i vjere. Kaže apostol Petar, ti si Hristos, sin Boga živoga. A gospod mu kaže, ne, ne otkriti ti to krv, Petre, nego otac moj. I na toj vjeri, dakle na vjeri u Sina Božije kao u Boga, sazidaću crkvu i vrata adova neće je nadvladati. Crkva, braćo i sestre, koja vjeruje, narod koji vjeruje u svetu trojicu, to je besmrtan narod. Taj narod nikakva nevolja ne može da nadvlada. Naš srpski narod to je potvrdio kao ni jedan drugi narod, braćo i sestre. O tome je sveti vladika Nikolaj tako uzvišeno pisao. Kao ni jedan drugi narod, naš srpski narod je potvrdio silu pravoslavne vjere. A mi kao naslednici takvih potomaka, a posebno ovdje u Crnoj gori, jer ovdje barijak nikad nije bio spušten. Nikad. Časni krst i sloboda zlatna ovdje se ni za šta nisu davali ni prodavali i ni, pod kakvim, i ni pred kakvim silama nisu savijali glavu, ne svoju, nego vrat crkve. Jer mi, hrišćani, nemamo svoju glavu, svoj vrat, nego imamo jedno tijelo, naša glava je Hristos, naš vrat je predanje sveto, naša sila je u duhu i istini, braćo i sestri, i ljubavi. Tako da i danas Ako se vratimo crkvi, vrativši se svetim ocima, svetom simbolu vjere, svetom apostolskom predanju, dobit ćemo silu, braćo i sese, i mudrost koju se neće moći suprotstaviti ne neki, nego svi naši protivnici i nevidljivi demoni i vidljivi demonima porobljeni ljudi. Neka bi dao gospod da naše duše na ovim prostorima dišu slobodno, da se raduju životu i vremenom, da se raduju tvorevini, da se raduju braće i sestre i darovanoj vječnosti koja nam se darova i otkri kroz, kroz našu svetu crkvu, da se radujemo i slavimo Otca i Sina i Svetoga Duha zajedno sa Svetim Spiridonom i svima svetima u vjekove vjekova. Amin. Hristos je među nama. Na zdravlje praznik našim sestrama, da je Gospod ukrijepi sve vas. Amin. Priđite da uzmete naforu svi. Ja bih vas u ime sestrinstva pozvao, znači kao što i dolikuje, liturgija se nastavlja za trpezom ljubavi ovde u manastiru i to je jedina blagoslovena trpeza. To moram pomenuti zato što nažalost imamo i situacije da se dijelimo pa čak i posle liturgije i oni koji su došli na slavu neka znaju da su onda došli ovde a ako je neko lovac neka ide u lovački dom a mi hrišćani se okupljamo ovde. Tako neka je blagosloveno. Dobrodošli.